вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці прынцыповае адрозненне прэзідэнцкай ідэалогіі ад нацыянальнай у тым што яна ўся прывязаная да аднаго канкрэтнага чалавека і шануе толькі яго а а не мноства найлепшых прадстаўнікоў нацыі. Ёсць вядомыя дзяржаўныя прэміі і ухвальныя партрэтныя нарысы ў афіцыйных СМ, але нягледзячы нават на яўную выпадковасць і тэндэнцыйны падбор лаўрэатаў, галоўнае тое, што пра іх зараз жа забываюцца. Такая прэмія не выводзіць чалавека ні на якую арбіту, бо яна цалкам фармальная Прычына гэтага ў тым, што рэжым не зацікаўлены ў раскрутцы нейкіх самастойных, а гэта амаль заўсёды значыць крытычных да афіцыёзу асобаў. У выніку і лаўрэаты найчасцей зусім не тыя людзі, пра якіх можна было б сказаць, што яны жывуць для Беларусі. жыць для беларусій гэта панятак з іншай ідэалогій нацыянальнай якую сённяшні правіцель называе нацыяналістычнай то бок варожай у жывуць для беларусі тыя каму больш за ўсіх трэба хто вечна высоўваецца лезе куды не просяць нельга жыць для беларусі і адначасова ўвесь свой лёс аддаваць у руки начальства маўляў яму відней жыць для беларусій сёння як зрэшты і ва ўсе часы няпроста і небяспечна Хоць з іншага боку гаворка ідзе пра звычайны грамадзянскі душэўны неспакой. І варта ўявіць сабе, што Францыя ўшаноўвае найлепшых прадстаўнікоў свайго народу, якія жывуць для Францыі, ёй прысвячаюць свой лёс, каб зразумець, што і ў нас па ідэі павінна быць гэтак. Прынамсі нас так вучылі, нават у савецкай школе. Музыка калі ж параўнаць тых каго ганаруе сённяшні рэжым з тымі хто сапраўды жыве сваімі помысламі і дзеямі для беларусі дык варта адляцець думкаю самую недалёкую будучыню і пабачыць там наступную карціну бальшыню фармальна ўзнагароджаных за сваю лаяльнасць першай асобе лаўрэатаў мала хто і прыгадае што да другіх дык іхнымі лёсамі зацікавяцца навукоўцы літаратары мемуарысты ім абавязкова знойдзецца знаходзіцца месца ў кнігах. Так будзе, таму што так ёсць і сёння. І кожны, хто жыў для Беларусі, абавязкова згадваецца ў новых публікацыях і складае прадмет клопату краязнаўцаў. Здаецца яшчэ 20 гадоў таму гэты чалавек быў забыты напроч, Але вось у новым часопісным артыкуле ўсплыло ягонае імя. Мне згадваецца папулярная ў міжваенныя часы рыфмаванка. Беларусь, моя старонка, куток темнаты, Жывы шыла, грыб, мамонька, будзеш жыць і ты. 20 гадоў таму, калі ўпершыню пачуў гэтыя словы, здавалася, што ўспомненая ў іх шыла, грыб і мамонька, цалкам і назаўжды забытыя персанажы нейкай прыватнай гісторыі. Але ў іхнім жыцці была высокая мэта, і таму ўжо сёння пра кожнага з іхня цяжка знайсці чыесьці даведку ў слоўніку, чыесьці мемуары, а то і цэлую кнігу. Прычым гэты працэс узгадвання чым далей, тым больш набірае абароты. Як бы гэта сёння не было цяжка, а Беларусь і памятае і ўшаноўвае тых, хто жыў для яе. Магчыма, вас бянтэжыць патаснасць гэтага азначэння жыць для Беларусі. Але яно даўняе і традыцыйнае. За ім стаіць агромністая з'ява, пра якую і пойдзе гаворка ў сённяшняй перадачы. Радыё Свабода, вострая брама. Ніводзін персанаж мінулага часу, пра якога можна сказаць, што ён жыў для Беларусі, не будзе забыты. Рана ці позна ён стане героем успамінаў і артыкулаў кніг. краязнаўца і выдавец з маладычна міхась казлоўскі сказаў мне што ў старажытнай вільні ён ведае сем беларускіх некропаляў на якіх прыблізна сем дзясяткаў магіл якія яму мехасю цікавыя гэта акурат магілы тых хто прысвяціў жыццё беларусі кожны помнік знойдзены сфатаграфаваны а біяграфічныя звесткі і эпітафіі у мехася у галаве такая цікавасць да месцаў апошняга спачыну камусьці падасца дзіўным захапленнем але насамрэч усё вельмі проста былі б у прыродзе музеі ядвігі наша альбо казімера сваяка не было б патрэбы хадзіць да магіл як да адзіных сведчанняў іхнага подзвігу сярод віленскіх найлепей вядомыя каталіцкія могілкі роса і праваслаўныя свята эўфрасінеўскія на ліпоўцы але ёсць і іншыя у да прыкладу павіленскі пра якія да сённяшняй перадачы апроч старых веленчукоў і мехася казлоўскага не ведаў ніхто у Михась пагадзіўся паказаць мне гэтыя могілкі і мы адправіліся ў віленскі раён павільніс, дзе на схіле стромай гары каля акуратнага драўлянага касцёла. Сярод старых дрэваў размясціўся гэты невялікі некропаль, падобны ці то на батанічны ці то на райскі сад. Я згадаў, як некалі пасля расповеду ў вострай браме пра іншыя могілкі адзін калега папракнуў мяне некрафільствам і зверыў уласныя пачуцці. Насамрэч некрафільство выклікае агіду. Тут штосьці зусім іншае, цалкам духовнае прыцягненне імёнаў, выбятых у камені, якія, здаецца, дагэтуль выпраменьваюць жывое святло. Только пять могилок. Я их сам изнашел всех. Никто мне не показывал. Пришел и пошел шукать. Это могилка могилку до могилки. Глядел, глядел, изнашел. глядим Веронику Климович, жонку Адольфа. Это который похованы у Клюшчана. Плюс ну шанс. Так, по-белорусски тут написано поей латинкой. А где же надеялся, помню. Да вы не помните, я же его тут недавно бачил. Стандартный такие, звучайный, на 74-м году по морю. Дива. Дива. Ну, я вас фотографовал, меня сфотографовали. Я, я помню такие вот узенькие. Узенькие помню. На ну вот дива, ты разумеешь. И стояло две могилки. Была я ей, и это самой морили. Зверьков. Нет? Зверьков. Она же его была молодейшая на 12 годов, а пережила его тут 4 года. Про белоруску там все написано, ё-моё. Что это такое? Где это я пропустил? Я не помню, я, я его добро помню-помню. Климовичок. О, погляди, что зробили, помню, поменяли. Вероника Людмила Мария Павел. О, Это Павел, который сын Ишеева. Климович. Да. Дык тут что, четыре человека, ну, это просто так. их подписать могли. А, Три... это два еще живут. Но, но. Так вот это и Мария, и Павел, и поменяли. Ты гляди, и Климовича не написали. Климовичове. Чё я, ну, ё-моё. И по-белорусски ж было, по-польску взяли, зарабили. А як было написано? По-беларуску, все. Вероника Климович, э, супакой ее души. Михась не хавая своего обурения. Сапраўды есть великая несправедливость, когда дети откидают житцевые принципы и идеалы батьку. Наша тема жыць для Беларусі шмат каму падаецца незразумелай, між тым дзікунства выяўляецца ў тым, каб тое што табе незразумела адкінуць зруйнаваць знішчыць дарэчы кажучы беларускіх магіл не так і шмат існуе ў прыродзе і асабліва каштоўныя яны не толькі таму што рэдкія але і таму што зрабіць надпіс па-беларуску гэта заўсёды учынак а это значыць высунуцца з агульнага фону заявіць пра сябе і сказаць усім пра тое што ў тваім жыцці была высокая мэта якой большасць на жаль не мае ці не паказвае іншым гэтым разам мы сутыкнуліся з легкадумнасцю нашчадкаў якія упісалі сваю маці ў агульны фон Цяпер яе магіла незаўважная. Нават спрактыкаваны шукальнік Казлоўскі прамінуў яе некалькі разоў. Ты паглядзі его, во што зрабілі, Я памятаю, што вот тут калі дарогі, зусім блізка. Во што зрабілі. Хто ты так прыдумаў? А што пра эту вераніку можна сказаць? Ну яна скончыла віленскую беларускую гімназію. Ну самае галоўнае, што тут былі такія нюансы. Клімовіч яе па-сапраўднаму не кахаў. Ён за намнога старэйшы Улог сям'і іх марыля, Ганна, эмця, Вераніка, Ён сам болі ганну кахаў. Яна прыгожая такая нармальная жанчынка, дзяўчынка такая была, но яе быў туберкулёз касцей. Якім чынам тады сышоўся з этой веранікай, которая за яго была на 12 гадоў маладзейшая. Жаніліся на 37 годзе. У 38 нарадзіўся сын. Адносіны да яе былі не самыя сімпатычныя, хай земля пухам, а не бараем. Клімоеш сам па сабе быў чалавек, яна не надта. Ну але па праўдзе кажучы, архіў хоць яго аддала ў мінск у акадэмічную бібліятэку. радыё свабода вострая брама ніводзін персанаж мінулага часу пра якога можна сказаць што ён жыў для беларусі не будзе забыты рана ці позна ён стане героем успамінаў і артыкулаў кніг у біяграфія Адольфа Клімовіча адным пералікам учынкаў і падзей заняла б цэлую перадачу. Будучы паводле перакананняў беларускім незалежнікам і патрыётам, ён гуртаваў людзей, пісаў артыкулы, выдаваў часопісы, арганізоўваў спектаклі, словам, рабіў усё, што спрыяла ягонаму ідэалу, сапраўды жыў для Беларусі. Не буду дакучаць пералікамі імя Адольфа Клімовіча можна знайсці ў беларускай энцыкляпедыі вялікі эпізод ягонага жыцця быў звязаны з прагай з праскім універсітэтам дзе клімович атрымаў адукацыю інжынера ён быў 900 -го года а ёй было 25 праз янку шутовича ён вярнуўся 29 годзе у вільню і іх адразу забралі на зборы у тридцатым годзе янку шутовича яго і тады ён пазнаёміўся з да веранікай бабраліся ўжо ў вільні так мяне ёсць дымачак дзе яны там шлюб іхны клімович яна язэп шутович это бацька яе і янкі шутовича бацька тады петрунеля клінумович это маці это сама і янка шутович альфонс шутович а пасля што з імі было з гэтымі людзьмі но у ну, яго двое двое дзяцей было быў сын павел вот это который напісана і быў другі юстын Павел ён паправдзе кажучы нешта зім ну правда крыху як не дапешаны як кажуць у народе а это юстыну утапіўся гаварылі такі разумны быў хлопчык яму было не 10 гадоў крыху можа больш 55 утапіўся а жылі яны ў вайну дзе тут у вільні да? а пасля вайны меня... а пасля вайны яна засталася тут жыць а яго ж арыштавалі правда арыштавалі его только 50 годзе а ён схаваўся арганістам жыву арганістам працаваў у цэнтральную літву літоўскую мову ведаў і там працаваў но нехта пазней звышпільны даведаўся і стукану відаць яго яго да вышэйшай меры пакарання тады змянілі 25гадовым адбываннем вярнуўся ён недзе у 56 ці 57 годзе але яго сюды не дазволілі прыпісацца нават у вільні ён паехаў барысу у барысаве працаваў веранікі родны дзядзька Віктор шутовіш ксяндзон ён таксама уже вярнуўся з лагароў Яны разам ён быў і арганізм, яны разам жылі там у Барысаве. І толькі ў 60-м годзе вярнуўся ў вільню Лімовіч. Ну яна яго чакала. вільні Адольф Клімович шмат пісаў, быццам спяшаўся расставіць акцэнты ў самых важных тэмах нацыянальнага адраджэння, каб наступнікам не даводзілася наноў вынаходзіць ровар. Да прыкладу, у 1967 годзе ў артыкуле вільня ці вільнюс Клімович заўважае цытую. Да вайны 39-45 гадоў пытання гэтага не было. Сёння вільнюс на вуснах старога і малога як это сталася і ці так быць павінна. Вільня для беларусаў гэта не толькі гістарычны цэнтр нашага нацыянальнага адраджэння, але і супольная ўласнасць гістарычнага існавання беларусы у вільні не падкідышы не захопніцкія ці інакш вызвольніцкія наслаенні Таму для ўсіх беларусаў нічога больш натуральнага як шануючы самых сябе і сваё акружэнне перастаць бязмысна капіяваць чужыя назовы і захаваць прынамсі ў прыватным ужыванні стары гістарычна беларускі назоў вільня канец цытаты адна з ягоных працаў біяграфічны слоўнік пра тых каго ён ведаў і хто як і ён вызначыўся тым што жыў для беларусі про такіх людзей не скажаш адназначна паэт ці музыка ці інжынер бо выдатныя паэты музыкі і інжынеры жывуць дзеля паэзіі музыкі альбо тэхнікі гэтыя ж людзі на першае месца ставілі нацыянальнае адраджэнне у часы якога для многіх галоўнай прафесіі рабілася іх нацыянальная свядомасць такая сітуацыя цягнецца ў нас да сёння ну ён паправдзе кажучы да я лічу адзін з самых разумнейшых людзей вот это клімоеш не на гэта па-першай мо ведаў вельмі шмат а другое быў вельмі адукаваны чалавек і камунікабельны такі быў. У 70-м годзе ліс расказваў, як ён памёр і дарэчы это пацвярджаюць успаміны Мар'яна Пецукевіча, як ён памёр, прыйшлі прадстаўнікі чамусьці напісана МВД і пракуратуры і запатрабавалі архів яго. Было самае першае пытанне, якім ж чынам даведаліся радыстанцыя свабода пра смерць Лімовіча, Чаму пра яго перадавалі? запатрабавалі ўсе дакументы, все ты архівы, што ён пісаў. І там невядома, можа, што забралі вельмі каштоўна. Ну. Вельмі. Mm -hmm. Ну, напрыклад, што там Што магло быць? Ну, па-першае, ён жа пісаў шмат. Вот ён напісаў гэтую славутую сваю рэч, которая друкавалася ў голасе радзімы. Чаму я не быў на другім усе беларускім кангрэсе? Ён жа там упершыню мне вот асабіста мяне падкупіў іншым, тым што напісаў, што а друг гестапаўцаў загінулі такія беларускія дзешы. Дык так я дадыўся заўсёды гэтым крыў. Гавару, які ж яны былі паслугачы, калі яны гэтыя людзі загінулі гестапаўскіх рук. Які ж яны паслугачы? Я думаю, што там было нашмат багацей. Я баюся, што там былі яго ўспаміны. Чему они так затекались? И это все забрали. Где оно делось, никто не ведает. Ну во, беларускі надпіс. Здесь кто? Вацлав Гарлук. А, я же тебе говорю про Горлуковича. Я просто хотел, думал, что он криху ниже. А хто ён такі? Это муж э, Янки Шутовича, племенницы Орлуковича, вот эта, которая была тут увильнена, не так давно померла. Угу. Это я был муж, она и поставила по А ён, я его не ведаю, а. не ведаю вогуля. По-моему, он учился в Віленской белорусской гимназии. Ну, бачишь, белорусские. Ну, а, ну, ну там, по правде, спрацавала там другое крыху. Там еще живые были все, это и морили, и все, они не могли по-іншому. Радыё Свабода, вострая брама. Ніводзін персанаж мінулага часу, пра якога можна сказаць, што ён жыў для Беларусі, не будзе забыты. Рана ці позна ён стане героем успамінаў і артыкулаў кніг. Не маглі па-іншаму. Варта зірнуць на здымкі міжваеннага віленскага жыцця. Вось кампанія на кватэры трэпкі, Арсеннева, Шутовіч, танк, Луцкевіч, шырма, усмешкі. Наладзілі вечарыну, каб палагодзіць двух найпапулярнейшых паэтаў, эстэтку Арсенневу з камуністам танкам. На іншым здымку маладыя твары наборшчыкаў у друкарні мяскарыны. Цяпер пра кожнага з іх вядома, напісана, не забыты ніхто твары абсалютна свабодных і натхнёных людзей. Іх жыццё для Беларусі робіць іх біяграфію абсалютна каштоўнымі для сучасных краязнаўцаў і навукоўцаў. Між тым на магіле Фабіяна Ярэміча, беларускага дэпутата міжваеннага польскага сэйму нас чакала чарговая непрыемная неспадзяванка. Ярэміша помнік памянялі. Дагляду ніякага няма, безумоўна, Никто не глядит его, никто не доглядает. Все тут разбурано. Что тут они нечто накуролесили, что тут они нарабили. Фабиан Яревич. Ну помни, поставили новый. И дальше же безглуздо поставили, ну уже поплыл, Пошел бок. Угу. А то и по правде то и бы мне больше подобався. Меня з димок його старого. На какой мові написано? А По-білоруську, по-моєму. Ага. Розберися. Ну да. да. по моему написано. Mm. так як літоўцы цяпер пішуць калі ну, ты не згаджаешся этой асы а ну да вот яны па-сваем бач е на на на на на на ну а было па-беларуску быў помнік такі больш салідны мне падабаецца стаець каля это помніка алена сакалова лекант янка шутовіш лявон і помнік такі салідны прыгожы помнічак ён відаць і захацеў тут месцы прыгожае і это так глупство конечно на што на тым свеце нешта мяняць што ўжо ёсць то ёсць на што на сапраўдны мастацкі твор помнік яну шутовічу Ужо толькі дзеля яго варта завітаць на гэтыя могілкі, каб убачыць, які можа быць беларускі помнік і паводле надпісу і паводле эстэтычных якасцяў. Міхась Казлоўскі дапускае, што зрабіць гэтае надмагілле мог мастак Пётра Сергіевіч. Тым больш, што жылі яны з Шутовічам у адным доме на Антокалі. Янка Шутовіч, рэдактар найлепшага віленскага часопіса калосе. Гэта яшчэ адна вялікая біяграфія, яшчэ адзін доўгі пералік падзеяў, учынкаў, твораў. Яны амаль аднолькавай пражылі з тым клімовічам сваім шварам. якая Марыля стаўляла. Хоць праўда ўжо Марыля была ў апошнія гады жыцця і на склерозе быў страшнейшы. Яна гэта і памерла. Марыля та сястра была яго. Гэта каторая інтэрнат трымала за адчыцца інтэрната пры віленскай беларускай гімназіі. Вот і наш там таксама. Да, которая там. Ну. No. по-беларуску ж было клімовіш все было лацінкай по-беларуску думаю ну чаму я не знаходжу помнік памятаю добра што дзе узяў па-польску паставілі это абсурд ну вот такія могілачкі болей я нікога не знайшоў я праўда глядзеў кожную магілку так як немцы прачэсвалі ішоў так раз іду <laughs> раз раз ну і знайшоў вот это што 5. Могила, все. На што на тым свеце нешта мяняць, кажа Михась Казлоўскі, але ёсць нейкая заўсёдная няёмкасць у гэтых нашых энцыклапедычных дэфініцыях дзяяч грамадскі, палітычны, культурны ці дзяяч тэатральнага руху. Чаму не проста палітык, пісьменнік, артыст? Таму што той беларусі, для якой жылі Клімовіч, Яремеч, Шутовіч і тысячы такіх самых пакуль няма, варта прымружыць вочы і ўявіць сабе яе нармальную Беларусь, як усе нашы дзеячы зараз жа стануць палітыкамі, музыкамі і артыстамі. І простая дэфініцыя не будзе выглядаць нацягнутай. Гэта сёння для іх не найлепшы час, але яны перажывуць яго. Бо зноў народзяцца тыя, каму яны абсалютна неабходныя, з той самай высокай мэтай жыцця.